bai eguerdion gureaz, eh, bada azkenean amitek pentsatuko zuten baina gehiago jende badela ere ezan daiteke, hemen konduak uh, joiten dira mila berrezunetik eta mila zortzizunetara, horiek dira, hemen uh, kondatzen ahizan direnek, uh, hastapenian ala bukaeran uh, eta kondatu, bukaeran pentsatzen jende gehiago badela. Dena den, uh, da, Uh, Usai amaino zindikak guztiago deitu dutela gaukko mobilizapen muntarat, dira CGT, UNSA eta ZUD, bai eta ere FSU erakasleena, erakasle eta erakaskuntza mundutik uh, eh, gutiska, jende hemen agertzen denik, hori sentitzen da, hor dira ere angeluko herrik eutxeko langileak hor dira beren banderolarekin, ospitaleko langileak ere, E, eta trainetako langileak horri da, CGT eta gehienetan ageri, ospitaleko langileen kasuan azpimarratu behar da, e, espalin badu ere orokorki deitu, ospitaleko langileen CGTek, harek deitu duela mobilizapen hortarat, ala hortan gaude mementuan, herriko etxea itxinean, hemen baionan.